umugambwe ipfona abona ko ishusho y'igihugu umuganwa Rudoviko gasore incungu y'intayo kwikukira yifuje ku Burundi yifuje ko yifuje ku Burundi itarashika ko nayo umugambwe ya PDR gushikirizwa ko bushimishwa nuko kwikukira kwa politike kujana no kwikukira k'ubutunzi bishikirijwe mu gihe Burundi buca buhimbaza imyaka 60 bwikukiye mu gisata cy'uburimyi mu ntara ya Gitega bamwe mu barimyi bikawa bafise ibipimo by'ikawa by'ikawa mu isi y'ikivuvu basaba ko ikiringo cyo gushorera ibitumbwe mu matonorero kongerezwa nayo mu gisata c'indero twigoro tugigwa ku mpande zose Ano tuyahere mu gisata ca politike ishusho y'igihugu muganwa Rudoviko Rwagasore ncungu intahe yukwikukira yifuje ku burundi ngo ntirashikwa ko naho hari ibitari bike bimaze gukorwa nubwo biruko mukuru umugambwe w'iprona yakomokamwo avuga ko kubona igihugu gitwagwa n'abarundi atari atamunyamahanga arimo ari ikintu gishimishije Olivier Nkurunziza akamenyesha kandi ko mu gihe aho bukera Burundi buzokwiza imyaka 60 bwikukiye abarundi bakwiye kwirinda ibyoza bitosekaza uko kwikukira nko gucanamwo igiturire n'ikimenyane kugira iyo shusho iboneke Olivier olivier nkurunziza murabona yuko ishusho rwa gasore yipfuza guhera mirongo itandatu na rimwe tutaciye tuyishikako kuko abarundi baracanyemwo mu gihe cya rwa gasore nta mpunzi zariho abantu barahunga ariko no munsi ndabye ukuntu igihugu kiriko kiratekana turashobora rero kubona yuko ishusho y'umuganwa rudoviko rwa gasore yipfuza twozoyishikaho buryo kwikukiranya kuri kw'igihugu si vya politike gusa dutegerezwa no kwikukira mu vy'ubutunzi igihugu kigirondera imfashanyo hakiriho ibibazo no kuvuga yuko ishusho gwa gasore yipfuza tutarayishukako mugabo hariyo twashitseko kuko igihugu gitwarwa n'abarundi bonyine nta munyamahanga ariko aradutwara igisirikare kirimo abarundi dutorwa n'abarundi abo bitoreye kubwo rugero turamaze ko nk'uko twifuza yuko dutwarwa n'abarundi bonyine ata munyamahanga arimo gusa icyagiye kubyonona nuko abarundi naho baronka gutwara igihugu hari agatima katabavuyemo guhera mu iyo myaka mirongo itandatu abarundi bakaca bashaka gucinyiza abarundi bene babo agasore yifuza ko igihugu cyotera imbere giciye mu makoperative abantu bagatera imbere mu by'ubutunzi abantu ntibacanemwo ariko mugabo uno munsi igihugu kiho kiratekana inyuma y'imyaka mike ariko ndizera neza yuko tubandanije kw'ingendo tukagwanya ingendo y'amacakubiri Isiraheli tukagwanya ingendo yo kujya ibiturire ya ka wa mama ya mpinga yanje mugambwe wanje tuzotinda tugashika kw'iyo shusho uyu muganwa Rudoviko bwa gasore yifuza umugambwe ya PDR naho bamenyesha ko bashimishwa nuko kwikukira kwa politike kojana nukwikukira k'ubutunzi Gabriel Banza witonde atanga akarorero kuko nagugwa amashiramu ya leta ariko arahomba ndetse n'ubushomere mu gwaruka bukagabanuka n'umunsi abarundi baritorera indongozi kandi n'umunsi uburundi bwahora bubeshejweho n'imfashanyo zirenga hafi ibice mirongo itanu ku ijana bivuye hanze ariko umunsi uburundi burashobora kwibeshaho mu butunzi bwabwo buke bafise ivyo rero ni ibintu vy'iteka bikomeye cane eka ndetse uburundi burafise ijonja n'ijambo mu bindi bihugu mpuzamakungu aho bwa mbere twavugirwa n'abanyamahanga uno munsi abarundi turivugira nubwo bimeze uko rero twebwe mu ya pedere tusaba yuko ukwikukira mu vya politike koja no kwikukira mu vy'iterambere iterambere no munsi urwaruka rurahanzwe n'ibibazo by'ubushomeri ku bwinshi cyo tuma dusaba neza rero ko iyi myaka mirongo itandatu kuba kajyaho kubatwara igihugu ko mu mafaranga igihugu kizokoresha aho bakunagura amashirahamwe ya leta ariko arahomba kugira ngo akazi kaboneke aha twavuga nka kotebu kojeriko rpp leta nasiyonale izo zose n'amashyirahamwe ya leta asa n'ayahombye twifuza ko yonaguka kugira ngo ntayo kwikukira tsimbatare twoshira ingufu mu by'ubutunzi naha rero twacari dusaba igihugu tumaze iminsi twumva bariko barubaka amabaraje y'amazi izo ngomero z'umuyaga nkuba n'ubu ntizirigera zigira gute zuzura uno munsi rero abarundi bakaba bari mu bukene bw'umuyaga nkuba ibituma kandi banabisubiza inyuma igihugu turasaba ko izo ngomero zokuzura kugira ngo uburundi n'ukuri bwikukire mu by'ubutunzi tugire ijonja n'ijambo mu vya politiki ariko kandi mu by'ubutunzi twikukiye ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'ubutungane kugira ngo urwego rw'abacamanza rukore rwigenga mu Burundi ngo nuko goba rufise ububasha bwo gushiraho no gutunganya bikwiye amafaranga rukoresha byashikirijwe kuri no wa kane n'uburongo ishira hamwe Action for Justice and Equity in Burundi mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kugira ngo urwego rw'abacamanza rutere imbere metero salvatore minani hasaba ko abategetsi bakuru bakuru bo muri urwo rwego botogwa nako nabo basangiye umwuga hisunga ubumenyi n'ubukerebutsi bwabo tumukurikire ubucamanza bwigenga burafata ingingo atagitsure c'umunyapolitike canke uyundi wese kibanje gukoreshwa ubucamanza bwigenga kandi bugomba kuba bufise uburyo bukwiye bwitunganirije bwo nyene kugira ngo bushobore gukora akazi kabwo atamakenga atantambanye ubucamanza bwigenga bugomba ko ababugize ku rwego rwo hejuru bajaho bitorewe n'abo basangiye urwego badashizweho n'abo mu zindi nzego na cane cane urwego shingwa ntwaro twita executive cyangwa imbere n'urwego rushyiraho amategeko rupuvuwa legislative abatogo bagomba kuba bakwije cyangwa batowe hisunzwe ubuntu ubumenyi hamwe n'ubukerebutsi ubucamanza bwigenga ababugize ntibategerezwa kuja barirukanwa canke bahindukurirwa aho bakorera kubera ko bafashe ingingo itanezereza uyu canke uriya abategetsi bakuru bakuru bo muri ubwo rwego ni ukuvuga umukuru wa sentare ntahinyuzwa hamwe n'umushikirizamanza mukuru wa repubulika cyo kimwe n'abacamanza mu masentare makuru makuru bagomba gutorwa n'abo basangiye umwuga kandi hisunzwe ibikuru bikuru biranga ubukerebutsi ubuntu n'ubumenyi ntibateza gushyirwaho n'izindi nzego harakwiriye kandi gushyirwaho ishuri rikuru ry'ubucamanza ku isaha zitandatu na mirongo itatu n'ine hano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'uburimyi bamwe mu barimyi b'ikawa bo mu ntara ya gitega bafite ibipimo by'ikawa mu isi y'ikivuvu basaba ko ikiringo cyo gushorera ibitumbwe ku matonorero cokongerezwa kongerezwa ngo ni uko ikawa yabo itarahishira bivuye ku bukene bw'imvura bitagenze uko babona ko ikawa itaguzwe n'amatonorero yotonorerwa mu mihana umuyobozi mukuru w'igisata odeka kira biraba iby'ikawa harabahumuriza avuga ko amatonorero y'ikawa hadashobora kugara hakiri iyi shogwa gerard n’ibigira. aba ni bamwe mu barimyi b'akawa bo muri komine makebuka intara ya gitega basaba ko icyo kiringo cyo gushora akawa ku mayizine cyokongerezwa kubera akawa ko mu kivuvu abandi bita ikidusi katarera hose ni ukuvuga hose ahantu hari ikidusi hose ntikarera akawa ahantu harimo bitoki akawa karacarimwo cyane ntikarera kubera twabuze imvura twe twavuga yuko baba baduha nk'iminsi twose bakubwira nko mu kwezi kw'icyenda twosaba nyine ko batwongera ikiringo kugira natwe dusorome duhetse naho bo biraba akaza guhenga uko kwindwi kugira guhere akaba akaruba gaheze Ico kiringo kitongerejwe naho basaba ko akawa boca bagasera muhiri wabo bakazogashora kumye. Ego twege ubu ikawa nitugishora zitonoye baratubujije ko tuzozitonora kubera ko nta soko tuzironkera nta badanaza bakizigura zisigeye zisigaye zica zipfuko nyene bikaca vyumira ku giti. Tugasaba izoba zisigaye amahezine y'ubwaye ko twoha tuzisikira muhira tukaronka abakomeretsa bazitugurira. Umuyobozi mukuru w'igisata Odeka kirabi Emmanuel Niyunge ko arabahumuriza avuga ko aho bizoboneka ko hakiri kiri akawa katarera amazine azobandanya kukakira tubanze kugira inama abafite amasomo rero bose kugira ngo tuze tuzi turazi mu karere ka nabi bataraheze burundu kugira ngo ahantu amasomo yo kugara nta ngora mugabe tukaze n'abahejuru intara makomine n'utwumba n'abafundi b'indimo rero tukaziki muri kano karere k'abagiracyaha rero dusaba ko amasomo yagandariye yuguruye agatuma yakira kabiri mu gahe n'impunzi n'akawa kaserewe imuhira ngo kazoshogwa ku badandaza abifuza kuzigura bandika kurokondeka bagahabwa uruhushya abo barimyi bakabo b'igitega bagashimishwa n'ingene ubu ngo ku mayizine bahembwa neza igitega jean ibigira ku bwa radiyo isanganiro butandukiriye mu yavugwa mu ntara ya kirundo ubukene bw'ikibanza abakinnyi bambariramwo hamwe n'ikibuga ca kijambere ni mu bihanze ubuserukizi bw'umupira w'amaguru mu ntara ya kirundo mu nkino zo gukurakuranamwo kubwo guhiganirwa ikibanza co mu cicaro ca kabiri kuri wa gatatu ku kibuga ca bushaza abakinnyi imigwi y'intare n'intore bihinduriye mu ishamba buramatara mwisha ko agiye kuvugana na mustaneri kugira bige uko kubakwa inzo abakinnyi bihinduriramwo impande ya stade stade Bushadza mu kurindira ko ikibuga ca kijambere kiboneka Agnes na Umagaze nk'uko bishyikirizwa na francois nkebukande asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya kirundo izo nkino ziri mu nkino zateguwe ngaha mu ntara ya kirundo zikaba zari inkino zishika kuri mirongo itandatu na zitatu muri izo nkino rero umugwi w'intore n'umugwi w'intare akaba ari wo washikanye mu nkino za nyuma aho umugwi w'intore watahukanye intsinzi inyuma y'ibitsindo vya penaliti nubwo biruko nkebukande amenyesha yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya kirundo rihanzwe n'ubukene bw'ikibanza abakinnyi bambariramo n'ikibuga cy'iterambere bigatuma inkino zidakogwa neza agahamagarira abajeje intwaro gufasha kugira ngo haboneke ikibanza cyofasha abakinnyi na rijya inkino zihuza urwaruka muri izo nkino abakinnyi b'intore n'ab'intare bihinduriye mu gashamba kari impande y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya bushaza buramatari w'intara ya kirundo albert hatungimana amenyesha ko bagiye kubaka ikibanza baba barihinduriramo abakinnyi babifatikanije na musitaneri wa komine ya kirundo agahamagarira abanyakirundo kuva ku mitumba gufasha mu guterera kugira ngo intara ya kirundo ironke ikibuga cy'inkino cya kijyambere izo nkino zikaba zatewe iteka n'umushyikirangantego umwanzuro wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba agahamagarira imvukira z'intara ya kirundo guterera uwo mugwi ugiye guserukira intara ubandanye utera intambwe mu kirundo anyesi ntawe ku bwa radiyo isanganiro tandukire mu ntara ya karusi naho hamahimiriza kugwa kubegwa n'indero mu ntara ya karusi ngo nyatuma intara ya karusi ifata ikibanza cya mbere imyaka itandatu ikaba iheze yikurikiranya mu bibazo bya leta umuyobozi bw'indero muri komine buhiga bashikiriza ko twigoro dukorwa ku mpande zose ariko dutuma uwo mwimbu uboneka ni nkuru ya moyize misago uwize akamara mu mwaka wa gatatu baratora ibibazo bya leta iryo shure ryisumbuye rya rudaraza riri nko ku birometero birenga cumi na bibiri uvuye ku mugwa mukuru wa komine buhiga iryo shure rifise igice c'ishure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro baba abanyeshure cyo kimwe n'abigisha bo kuri iryo shure ngo bava mu mihana itegereye iryo shure bamwe mu banyeshure baho bavuga ko babahatira ivyigwa ibituma biga cyane bafise intumbero yo kumenya tukabibabwira naho usanga batariko babitworoherezamo neza tugumye tugira inguvu tubibabwira bavyisangamo natwe batworohereje haba abarezi bo kuri iryo shuri rya kudaraza cyo kimwe n'abayobozi b'iryo shure basigura ko biba ngombwa ko bagira akigoro ko ku ruhande kuko ngo kenshi baba bafise abanyeshure bafise amanota make Boniface ndayikengurukiye arongoye ishure ryisumbuye rya Rudaraza e, eh, musanzwe baguhaye nk'umunyeshure afise amanota mirongo itatu n'atanu ugaca umutegura cyo kimwe n'uri kategura uwarose amanota ijana mirongo umunani n'abiri kandi bazokora ikibazo kimwe murumva yuko bica bisaba ingufu nyinshi cyane ko umuntu muntu afise umunyeshure afise amanota mirongo itatu n'atanu ari nacyo gituma twebwe biradusaba yuko tugira akigoro k'iruhande na cyane cyane ko tuba dufise abana biga bataha nicyo gituma tugerageza umwanya ushoboka yuko tuba turi hagufi yabo mu Karusi abanyeshure ngo biga bake ndahabonye imana Jerome umuyobozi w'indero muri komine buhiga asigura ko intara Karusi ari intara yari yibagiwe arico gituma bashyiramo inguvu mu guhimiriza abanyeshure kuba kumbure ico kibanza intara ya Karusi kironka ntibinezereza bose birumvikana mu by'ukuri insiguro je twozishira dalo passe intara ya Karusi nibaza yuko ni intara yari yaribagiwe byumvikana rero mu ntara ya karusi muri kamere kabo higa abanyeshure bake bake n'uno munsi rero hasanzwe higa abanyeshure bake bake kuvuga rero yuko baba bamenya kubera ko bacaguwe bamwe bagahohoterwa bwabo ntibaze gukora ikibazo kubera badafise ubumenyi bukwiye ibyo si byo namba abanyeshure barangiza ishure bayobewe ikibazo ca leta ngo baca baja mu mashure y'imyuga mu mwaka uheze intara ya karusi yasubiye kuba iya mbere mu bibazo bya leta yikurikiranya ku nshuro ya gatandatu nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara intara y'indero ya Ruigi yafashe ikibanza cya kabiri mu kibazo cyo w'icyenda kirangiza ishyure shingiro urakoze moyize misago utandukire mu ntara ya rumonge kuyunguruza canke kunguruza ibintu biva mu gisagara ca rumonge ugana mu tundi turere ngo biriko birahungabana bitumwe nuko atagituro kiko kirashikanwa mu rumonge akaba ari kuva ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ricikiye muri komine muhuta amasaha imiduga iba yagiye gutondera igituro ku mugwa mukuru w'intara ya bururi iyo kibonetse ngo ntiyagorana nk'uko abiyunguruza babivuga bagasaba ko kogwa ibishoboka byose kugira iryo barabara risubire bashobore guhita ni mu gihe kuri magendo iritsiro ya essence igeze ku bihumbi icumi mu gisagara cya rumonge inkuru tubaza jean Pierre misago mu masaha imodokari zunguruza abantu n'ibintu ziba zaduze ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi kurondera y'igitoro niho usanga ku isoko gwagura supermarket muri ka Kanyenkoko ahungururijwe igituro cyazo mu gisagara cya Rumonge abantu bahagaze babazanya igihe bahava bakaronkira ikibunguruza ibyo ni kuva ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ricikiye muri komine muhuta haraheze indwi irenga bituma amamodokari arangurira igitoro mu gisagara cya bujumbura akizana mu rumonge abura mu gihe bamwe mu biyunguruza babona ko iyo miduga izana igitoro yozunguruka mu ntara ya bururi igitoro kigashika mu masitasiyo mu gisagara cya rumonge bamwe bamwe muri abo baza n'igitoro mu rumonge bavuga ko amakamyo yabo manini manini atoshobora kurengana ku mutumba murambi muri zone buruhukiro ku ibarabara ry'igihugu nimero cumi na zitandatu mutambara bururi ahasigaye akabarabara gato mu nyuma y'aho gice gitanguye kunyika abafize amakamyo mato mato nabo bavuga ko atacyo baba bariko barakorera bazungurukanye igitoro mu ntara ya bururi bose bagasaba koho kogwa ibishoboka byose ngo ibarabara ry'igihugu nimero zitatu rumonge bujumbura risubire kurengana umusanteri wa komine muhuta avuga ko ibikorwa byo kuzibura iryo barabara biri ko birabandanya akavuga ko rishobora kuzosubira guhita mu minsi iri imbere atoshobora gutomora neza jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi ziratangwe kwiga imigambi mito mito kugira zishobore kwitunganya mu bindi zikeneye zinatunga imiryango yabo akarorero n'akabari mu makambi agasogwe imuyinga na musasa mu ntara ya Ngozi bakora udandazwa rutandukanye babifashijwe n'inyigisho zitangwa n'amashirahamwe asanzwe abakurikirana basaba bagenzi babo batarajijuka gukura amaboko mu mpunzi bagakora Francine ndeho kubgayo ni kujitegemea kusudi uvalishe watoto wakulishe. Ni asosiasio ya kulima tunajiunga. Abakenyezi bari mu makambi y'impunzi y'abakongomani ari mu Burundi bahamaze hagati y'imyaka itanu na cumi kubera ko uburyo bafashishwa n'ibifungurwa bitabakwira, ubu biyumviriye ingene bokwitunganiriza imigambi mito mito kugira bashobore kubeshaho imiryango yabo. Tami ni umukenyezi aba mu ikambi y'igasogwe mu ntara ya Muyinga, akaba yahisemwo kudana kudandaza utuntu dutandukanye. Batu wanaanza miradi mbalimbali mbali. abantu batangura ibikorwa bitandukanye mu ntango twahora duhabwa imfungugwa bamaze kuguha ugaca uko icyo twita ziganya aho wagurana amahera kugira urangure utuntu gufasha gutera imbere abana babeho kuko imfungugwa zitaba zikwiye bica bisaba kwigwanako icyo tunezera nkatwe turi mu nzi nka benshi bamaze imyaka mirongo ibiri ngaha bari bakwiye kutworohereza kugira tujye kurangura ibintu ibijumbura ingozi cyangwa imuyinga nawe ugakora nk'umunyagihugu naho uri mu nzi akazi kuko ufise uburenganzira bwo kubaho claudine nawe aba mu ikambi y'impunzi iri musasa mu ntara ya ngozi we na bagenzi we bahisemwo gukora umugambi wo kurima kandi ngo urababeshejeho turi abantu batanu turiyungunganya iyo nayo twungutse ikaba ariyo tuguma dukoresha turagurisha tukarangura ibindi bintu kugira ngo ntitwicare jean pascal manirambona akorera ishyirahamwe mpuzamakunguret rimwe mu yasanzwe akurikiranira hafi izo mpunzi z'abakongomani avuga ko babaronsa inyigisho zishoboka kugira imigambi yabo bayishyitse turabereka imigambi bokora n'ingene bobikora maze ibyo batari bazi turabereka ingene bigenda ubu rero turi ko turabaherekeza bamaze kushira izo ngurane zabo hamwe duca tubereka ingene batunganya imigambi yabo bakayishyira mu ngiro turakorana n'impunzi zo nyene bakatwereka ingorane bafise twabafasha gutora inyishu rero twebwe gushika kuri uno mwanya turavyishimiye kandi tukizera yuko nejo na hirya ejo bizokubandanya bitera imbere izo mpunzi z'abakongomani ziri mu makambi ya gasogwe na musasa zihamagarira bagenzi babo kuvavanura n'ingeso yo kwama barindiriye gusa imfashanyo ahubwo bijukira imigambi y'iterambere yobafasha kwikenura mu buzima bwa minsi yose Urakoze Francine ndiho ku nano duce turangiriza no makuru ndabashimire mwebwe mwese mwari ko murayumviriza shimene na Albert wayo yatumye amajwi abashikira kuri mikoro muri kumwe na Ornella Muco